Dešimtas skirsnis. Jau Gedimino prekybinė sutartys rodė, kad užsimesga nuolatinė Vilniaus partnerystė su Ryga ir kitais vokiečių miestais. Įtraukė Lietuvą į vokiečių miestiečių interesų zoną, kurioje reiškėsi demografinė jų ekspansija. Iš pradžių atsirasdavo vokiečių faktorijus, netrukus tapdavusius kolonijomis. Didieji kunigaikščiai skatino šį procesą. Gediminas rėmė net pirklių bažnyčios Vilniuje statybą, Jos atsiradimas rodė, kad faktorija virsta kolonija. 14 amžiaus 8 dešimtmetyje vokiečių bendruomenė Vilniuje jau tiek sustiprėjo, kad galėjo vaidinti svarbų politinį vaidmenį. Vokiečių miestiečių bendruomenių atsiradimas šalyse, esančiose į rytus nuo Vokietijos, spartino jų miestų savivaldos atsiradimą. Jiems būdavo suteikiama vokiečių teisė, kaip išbaigtas savivaldos etalonas – Būdami turtingiausiais pirkliais ir kvalifikuočiausiais amatininkais, tapdami vokiečių teisės ir savivaldos nešėjais, miestiečiai vokiečiai sudarė tų miestų elito viršūnę. Vietinių miestiečių buvo daugiau, bet tokios reikšmės jie neįgavo. Didžiausia miestų gyventojų dalį sudarė plepsas, neturės miestiečių teisių. Jo samdaus sąlygos faktiškai prilygo įsikeitelių padėčiai kaimo vietovėse – Tačiau net ir tokiomis aplinkybėmis miestai traukė į varguomenę siekiančią nusikratyti feudalinę priklausomybę. Ir Lietuvoje ėmė galioti bendra feudalinės Europos taisyklė – miesto oras žmogų padaro laisvą. Vakarų Europoje iš pradžių įsivyravo baudžiava. Ir tik dvarų įsitraukiant į prekybinius santykius atsirado miestai – Lietuvos miestų genezį nusikėlė prieš baudžiavinį laikotarpį, kuomet dar nebuvo dvaro. Atitinkami feodalizmo plėtros reiškiniai Lietuvoje sekė vienas kitą nedėsningai, bet sluoksnevosi ir persidengė vienu ar artimu metu. Bet nereikia pamiršti, kad Lietuvos miestai buvo maži ir negausūs, įskyrus Vilnių ir Kernavę, lietuvių gyvenamame plote, kitų miestų nebuvo ir šie du paminėti miestai atsirado valdovo ūkinio domenų ekonominėme centre. Tai buvo svarbiausios monarcho rezidencijos, taigi jos, o ne bendra krašto ekonominė raida tapo tuo pakstinančiu faktoriumi. Pankstinti socialinės raidos reiškiniai buvo silpni, jie nedaug lėmė bendrą šalies raidą – Lietuva vystėsi kaip feudalinė Europos šalis, bet tai buvo kraštutinis, periferinis, daugeliu atveju net imituojantis tokį vystimasi variantas. D. Valstybės struktūra Žemių kunigaikščių pašalinimas, pilių ir kiemų tinklo susidarimas – vienijo Lietuvos teritoriją vienos valdančiosios dinastijos rankose. Žemės valdė klusnus valdovų agentai, vietininkai ir pilių seniūnai. Žemių ribos prarado turėtą reikšmę, keitėsi, pačios žemės dažnai smulkėjo. Iš etninę specifiką pasižyminčių provincijų virzdamos administraciniais vienetais, valščiais, rusiškas terminas. Atsirado tijūnų, irgi iš rusų kalbos paimta žodis, prievolių vykdymo organizatorių institutas – užbaigęs administracinės sistemos susidarimą. Maždaug 14 amžiaus antroje pusėje ši sistema jau kontroliavo, bent iš paviršiaus, laukų ir valščių vidaus gyvenimą. Vietininkų ir seniūnų teismas reguliavo gyventojų santykius. Pilių ir kiemų tinklas buvo valstybės stuburas. Vietininkai, seniūnai ir tijūnai, jos nervų sistema, žemės renta, kraujo apytaka. Vadovauti šiam mechanizmui per tarybą sudarytą tik iš savo giminaičių ir artimiausių vasalų, didysis kunigaikštis nebepajėgė. Didžiojo kunigaikščio taryba įsiplėtė, pritraukusi stambiuosius vietininkus. Tačiau nei administracinės pareigos, nei tarėjavimas dar nebuvo nuolatiniai. Vietininkai ir seniūnai tebe buvo laikomi laikinais valdovų patikėtiniais, o ne pareigūnais su nusistovėjusia ir teisiškai apibriešta kompetencija. Valstybės struktūros dar turėjo remtis žmonių su eigomis kuopomis, tačiau siekė pribūti jų funkcionavimą ir pajungti į savo. Laukų sueigos papildydavo administratorių teismą, ypač žemių ribų ginčiuose. Eliminuojama žemių ar valščių sueigas pakeitė jau valstybės mastu vykstančios administratorių ir išlikusių žemių didžiūnų sueigus. Svarbiausius dalykus spręsdavo didžiojo kunigaikščio taryba, kuri turėjo tik patariamą į balsą. Jo sudėtį parinkdavo pats valdovas ir viskas buvo daroma tik tam kartui. Be valdančiosios dinastijos ir virš jos iškilusio monarchų kitos valstybės institucijos 13-14 amžiuje dar nesusiformavo. To ir negalėjo būti nes feudalai dar neįsiskyrė kaip visuotinai kilme apibrėžiamas ir teisiškai formintas bajorų luomas. Valdančioji dinastija vystėsi didėjant valstybei. Duomenu rėmėsi didysis kunigaikštis, jei būdavo, tai ir submonarchas. Stambiausiose prijungtose kunigaikštijose valdė jo artimiausiai giminaičiai, broliai ir sūnus. Pastarėjai paprastai pakeisdavo brolius, todėl būdama visaus dinastijos nuosavybė, didžioji kunigaikštie faktiškai priklausė vien tik didžiajam kunigaikščiui, kurio teisė valdyti domeną ir keisti kitų dinastijos narių valdas buvo neginčiama. Žinoma, teisę dažnai reikėdavo paremti jėga, bet tuo atveju didysis kunigaikštis veikdavo ne vienas. Grupuočių susidarimas valdančioje dinastijoje buvo neišvengiamas. Ankstyvosios monarchijos kariuomenės brandulį sudarė karo prievolininkų sluoksnis, kuris pamainomis atlikinėjo pilių įgulų tarnybą. Žygių ir pavojaus atvejais būdavo vykdomas šaukimas. Tie gynybinius – Tiek puolamosius veiksmus lėmė staigumas ir greitis, todėl kariuomenės branduolys turėjo būti raitas. 15 amžiaus aktuose senų papročių karo tarnyba buvo apibrėžiama kaip tarnavimas ginkluote ir žirgu, o pasiruošimas karui apibūdinamas nušveistais ginklais ir saučiais žirgais. Vietininkai ir seniūnai kartu buvo ir kariniai vadovai. Teritoriniai būrei buvo suvokiami vien kaip didžiojo kunigaikščio kariuomeniai. Dar 15 amžiaus pradžioje pats valdovas paskirsidavo jiems vėliavas. Žinomuose šaltiniuose lietuvių vėliava pirmą kartą minima 1337 metais. Aiškių ribų šaukiant iš valščių karo prievolininkus nebuvo. Dar 16 amžiaus pirmoje pusėje paskirų apylinkių bajorai stodavo tai po vieno, tai po kito administracinio vieneto vėliavą išoriškai vieninga struktūra didžiojo kunigaikščio domeno pavidalu apėmė beveik visą rytų ir vidurio Lietuvą. Didžiojo kunigaikščio administracijos beveik nebuvo plačią autonomiją turėjusioje Žemaitijoje. Išimtis buvo submonarcho atrama, bet 14 amžiaus antroje pusėje jos nebeliko. Užtat nedviprasmiškai išryškėjo tiesioginė žemaičių priklausomybė nuo trakų, o ne nuo didžiojo kunigaikščių. Viso žemaitijos autonomija rėmėsi pavienių jos žemė autonomija, nes nebuvo nei apibriešto krašto centro, nei jį vienijančių organų. Bene didžiausią reikšmę XIV amžiuje turėjo medininkų žemė su medvėgalio pilimi, iškilusi kaip nauja teritorinė struktūra. Savrankiška Šiaulių žemė 14 amžiaus antroje pusėje pateko į stipresnę didžiojo kunigaikščio įtaką – labai praretinusią jos diduomenę ir atskirusią pietų pakraštį šių dienų tytuvėnus. Žemaičių kariuomenę pašaukdavo ne didysis ar trakų kunigaikštis, bet jo žemių diduomenės sueiga, neturėjusi apibrieštų rėmų ir sudėties. Dar 16 amžiuje galiojo paprotys, kad žemaičiai neturi būti atskiriami nuo visos kariuomenės specialioms užduotims. Iš esmės dar nebuvo vienalytis ir didžiojo kunigaikščio domenas – Nevėžio slėnyje pilių buvo reta. Buvusi Nalšė turėjo charakteringą užnerio pavadinimą, o kariniai jos kontingentai naudojusi tokią pačią neatskirimo nuo visos kariuomenės privilegiją kaip ir žemaičiai. Pagrindinę ūkinę bazę sudarė Mindaugo laikų domenas į pietus nuo Neries. Dar 14 amžiaus pabaigoje nerį pavadindavo Lietuvos žemės siaurąją prasme riba. Laukų įvaldymas ir administracinių punktų augimas turėjo ir antrąją pusę. Kilo nauji feudaliniai centrai. Jų kilimas sutapo su submonarchų įsikristalizavimu iš valdovo aplinkos. Monarcho rezidencija Vilniuje ir submonarcho trakuose peraugo į atskirų kunigaikštijų, į kurias kilo didžiojo kunigaiščio domenas centrus. Trakai buvo atskira kunigaikštyje jau 14 amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Privilegijuotas jo statusas nusistovėjo valdant Gedimino sūnui Kestučiui po 1337 metų. Kestučio giminės iš jos kunigaikštijos nebuvo galima pašalinti. Į Trakų kunigaikštiją buvo įjungtas Gardinas ir naujai įgytos Brasto žemė bei Palenkė. Etnėje Lietuvoje jai priklausė nevėžio slėnis, didelė upytė žemės dalis, Nemuno žemupio pilių sistema, užnemuniai ir vakarinė bei pietinė Mindaugo domenų dalis. 14 amžiaus viduryje, kaip atskiri centrai ėmė ryškėti Kreiva ir Kernavė, bet galutinai jos neįsiskyrė. Artimiausios rusų žemės buvo integruotos į didžiojo kunigaikščio domeną. Polocko kunigaikštijos pasienyje jų centru buvo Breislauja, pietryčiuose Minskas. Svarbiausias integruotas vienetas buvo Naugardukas. Tiesa, jis kaip ir Kreiva ar Kernavėjai laikinai tapdavo atskira dinastijos narių valda. Dar stipriau į domeną buvo įjungti Volkovyskas ir Slanimas. Susidarė vadinamoji lietuviškosios Rusijos zona, kurioje buvo lietuvių ir jotvingių etninių salų, bet ne valstiečiai lėmė etninę diferenciaciją. Tačiau greta prūsų juodojoje Rusijoje atsirado ir lietuvių karo tarnybininkų kolonijų. Rusų karo tarnybininkai buvo įtraukti į valstybės valdymą. Visą tai lietuviškąją Rusiją per 14 amžių tvirtai pririšo prie domenų. 14 amžiuje Lietuvos valstybė keliariopai padidėjo, prijungdama didžiulius Rusijos plotus. Nuo Polotsko į rytus ir nuo Turovo Pinsko Slutsko į pietus prasidėjo atskirų vasalinių kunigaikštijų arealas, sudaręs didžiąją valstybės teritorijos ir gyventojų dalį. Nuo Gedimino laikų Rusijos ceremonialas dažnai būdavo įjungiamas į Lietuvos monarcho titulą. Stambesias rusų kunigaikšties užvaldė Gediminaičiai, smulkiuose pasiliko vietiniai rusų kunigaikščiai. Gediminaičiai ir jų kariauninkai priimdavo stačiatikių tikėjimą – ir greitai rasdavo bendrą kalbą su rusų diduomenė bei stačiatikių dvasiškyje. Svarbiausios vasalų prievolės buvo duokliai, dalyvavimas karo veiksmuose ir didžiojo kunigaikščio taryboje, jei ją kviesdavo. Išliko kunigaikštijų ribos ir visa valdymo struktūra. Tai reiškia, kad lietuviai nekeitė įprastinės tvarkos senovės. Nebebuvo aukso ordos chanų agentų ir pavienių totorių didžiūnų savivaliavimų nors duoklė aukso ordai išliko, kadangi šiuose žemėse buvo pripažįstamas jos suzerenitetas. Šie paukyčiai patenkino rusų diduomenę, valstiečius ir miestiečius. Kadangi kiekviena rusų kunigaikštyje nuo Vilniaus priklausė atskirai, rusų žemių visuma netapo atsvara lietuviškajam domenui ir žemaitijai. Tokioje politinėje sistemoje Vilnius aiškiai dominavo politinės gediminaičių teisės rusų žemėse buvo ribotos. Papročių teisė leido didžiam kunigaikščių juos pašalinti, tačiau jis privalėjo duoti atitinkamą jų pakaitalą. Praktiškai tokie pakaitalai, žinoma, nebuvo lygiaverčiai. Prijungdama rusų žemes, Lietuva susidūrė su skirtingos struktūros visuomenė. Teritorinė rusų bendruomenė iki odalio atsiradimo nebuvo suirusi. Didžiųjų šeimų kiemai persidalydavo žemės – Todėl, būdami ūkiniais vienetais, jie nebuvo vienas nuo kito visiškai atsiskyrę. Jų būklė labai priklausė nuo visos bendruomeniais būklės. Rusų visuomenė užėmė tarpinę vietą tarp alodinių, odalinių ir bendruomeninių despotinių visuomenių. Odalinė nuosavybė tik šiek tiek įsitvirtino turtiniuose visuomenės elito santykiuose. Kadangi lietuvių kunigaikščiai ir jų palydovai palaikė santykius tik su rusų žemių elitu – požiūris į nuosavybę konfliktų nekėlė. Bet jeigu lietuvių žemėse vystėsi feodalizmas, tai rusų žemėse to nebuvo, nes renta buvo gaunama ne iš paskirų ūkių, o iš bendruomenių, kiemai tik įsidalindavo prievolės. Kultūriniu požiūriu Lietuva brovėsi į Bizantinės civilizacijos erdvę. Kadangi nepaisant rusų žemėse apsigyvenusių kunigaikščių, lietuviai liko pagonys, tautiniu, konfesiniu ir civilizaciniu požiūriu Didžioji Lietuvos kunigaikštyje tapo dualistinė valstybė. Iki pat 14 amžiaus pabaigos Lietuvos monarcho titulas nenusistovėjo. Tai buvo visose ankstyvosiuose monarchijose. Labai dažnai katalikai Lietuvos valdovus vadino karaliais, o rusai didžiaisiais kunigaikščiais. Tai buvo būtinis titulavimas. Teisinė ir sakralinė Europos doktrina karaliaus titulą pripažino tik popiežiui – arba imperatoriui jį suteikus. Mindaugas buvo tai pasiekęs, bet jam žuvus, pagoniškų į Lietuvą šiuos privalumus prarado. Iki tam tikro laiko didysis kunigaištis sėkmingai laviravo, dominuodamas margoje valstybėje. Labiausiai stengtasi brolius ir pusbrolius keisti sūnumis. Gediminaičių dinastija įsiplėtė į atskirus koncentrus. Tolimiausiai iš jų natūraliai tolo nuo Vilniaus – tačiau ryškiai tai pasireiškia tik paskutinį 14 amžiaus ketvirtį. Iki tol Lietuvos politinė sistema save pateisino, Lietuvos valstybė įgyjo didelį politinį ir karinį potencialą. E. Lietuvių tautos susidarimas Iki susidarant Lietuvos valstybei, Lietuvių etnosas buvo nuėjęs jau nemažą raidos kelią nuo nedidelės genties iki ištiso genčių kompleksų. Skirtingai nuo daugelio vidurio Europos valstybių apjungusių ne vieną gentį, Lietuvos valstybę sudarė tik lietuvių gentys. Dėl to šiai valstybei nebuvo aktuali genčių diduomenės asimiliavimo problema ir lietuvių genčių virtimo lietuvių tauta procesas vyko lengviau ir sparčiau. Tauta susidaro tuo met, kai atsiranda potencialus tautinės savimonės puoselėtojas, socialinis elitas, pastoviai mintantis iš daugumos pasisavinamų atliekamų produktų ir todėl turintis organizacinės bei politinės veiklos galimybės. Kitaip sakant, tauta privalo turėti tvirtai ryškiai polarizuotą socialinę struktūrą, priešybių vienybę apjungiančią atliekamą produktą gaminančią liaudį ir šį produktą pasisavinančią socialinę viršūnę. Dažniausiai tokią padėtį įtvirtina valstybėm. Tai buvo ir Lietuvoje. Ankstyvasis feudalų sluoksnis neatsirado iš karto, todėl ir jų viršūnės etninė bei politinė orientacija tik palaipsniui įsisamonino valstybės susidarimo realijas. Toks sąmonės lūžis įvyko baigiantis 13 amžiui, kuomet nepaisant visų sunkumų atsiradusios feudalų terpės viršūniai, jau aiškiai pasirodė suinteresuota, kad Lietuvos valstybė gyvuotų. Lietuvos monarchas buvo suvokiamas kaip savasis valdovas, o tarnavimas jam kaip naudingiausias ir garbingiausias elgesys. Grėsmė Lietuvos valstybei tapo grėsmė šiai naudingai ir garbingai padėčiai. Šitokiu būdu negausios kunigaikščių vietininkų ir seniūnų terpės gentinė orientacija pakeitė valstybinė orientacija. Tai ir buvo pradinis tautiškumo suvokimas. Likusi feudalų dalis vietininkus ir seniūnus – laikė savais iš jų pačių kilusiais vadovais, o didysis kunigaikštis jų akyse buvo vyriausia šios tvarkos garantas. Beje, šios savosios tvarkos jie neskyrė nuo ankstesnės gentinės tvarkos tradicija jiems leido įsivaizduoti, kad ir anksčiau buvo taip, ar bent panašiai. Taigi didžiosios feodalų dalies etninė orientacija buvo pusiau gentinė. Dar didesnė gentinės orientacijos dalis išliko liaudyje. Visi šie prauziški dalykai buvo pagrindas, kuriuo rėmėsi savo kalbos, savo papročių, savo žmonių suvokimas, gimdantis ne vien materialinę, bet ir dvasinę savojo gyvenimo sampratą. Feodalų sluoksnio išiškėjimas, pilių ir kiemų tinklo poveikis laukų vidaus gyvenimui susijau žmonės naujais ir kur kas tvirtesniais, nors ir prieštaringais ryšiais. Įpusėjant 14 amžiui, pagausėjo feudalų elitas, kur kas didesnį vietininkų ir seniūnų skaičių apsupus jų parankiniais. Pažinties ir giminystės ryšiai siejo šiuos parankinius su daugeliu karo tarnybininkų vietose. Tuo pačiu tautiškai nusiteikusiųjų sluoksnis tapo gausesnis, o jo politinis poveikis visai feudalų terpiai, o per ją ir liaudžiai lemintis. Šis reiškinys apėmė visą lietuvių etnosą tad jį galime laikyti lietuvių tautos kaip etninės visumų susidarimų rodiklių. Lietuvių tautinės savimonė atsirado kaip ryškiai valstybės suorientuota ideologija. Lietuvos valstybė įvykdžius minimalę, tiksliau rudimentinę baltų genčių sujungimo programą, į lietuvių etnosą įsiliejo paskiros kitų baltų genčių grupės. Kadangi šis įsiliejimas vyko lietuvių etnosų jau tampant tauta, o pačios grupės buvo nedidelės ir dažniausiai padrikos, jos buvo greitai ir nesunkiai asimiliuotos. Kiek ilgiau truko sėlių ir pietų kuršių asimiliacija, kadangi šie žmonės į Lietuvos valstybę buvo jungti su visa jų kompaktiškai apgyventa teritorija. Tačiau šios teritorijos nebūta didelės, todėl galutinė jų gyventojų asimiliacija chronologiškai nedaug tesiskyrė nuo lietuvių tautos susidarimų. Sėlos asimiliacija – nemažai nulėmė lietuvių administracijos įsitvirtinimas šeiminiškėlių pilekalnis anikščiuose, būdinga valdymo punkto liekana, o dar 15 amžiaus pabaigoje anikščių vietininkui priklausė netgi tolokai esantis Rūkiškis. Esant plačiai žemaitijos autonomijai, lietuvių tauta formavosi kaip dviejų potaučių derinys. 14 amžiaus viduryje šias potautės jau gana tiksliai atitiko aukštaičių ir žemaičių savokus. Tiesa, žemaičių savoka buvo kiek sudėtingesnė. Žemaitė buvo tiek lietuvių tautaus regionas, tiek ir kraštas. Šitai gerokai mažiau pasakytina apie aukštaityje. Savasis monarchas tapo tautinės ideologijos įkūnymu. Tai buvo labiausiai paplitęs tautų ir tautinės savimonės atsiradimo variantas ir Lietuva čia nesudarė išimties. Šeštas. Lietuvos didvalstybės susidarimas. A. Lietuvaus politinės sistemos Rusijoje sukūrimas. Feodalizmo pagrindų susiformavimas ir karinės monarchijos įsitvirtinimas sukūrė atsparę ir gerai politiškai organizuotą Lietuvos valstybės struktūrą. 14 amžiaus pradžioje šį Lietuvos privalumą labai pajuto susiskaldžiusi ir totorių slegiama Rusija. Lietuvos ekspansija rusų žemės įgavo didelį mastą – greta gynimusi vakaruose tapdama valstybės politikos pagrindu. Rusijos nelaimė tapo politiniu Lietuvos tarpimo šaltiniu. Pačioje Rusijoje 14 amžiaus pradžioje išiškėjo porą kunigaikštijų virstančių pastovesniai žemių vienėjimo centrais. Tai buvo dar 13 amžiuje kažkiek pasireiškusi Suzdali ir netrukus ją nukonkuravusi Tverė bei Maskva. Iš seniau paveldėta politinė susdalės tradicija pavertė ją Lietuvos priešų dar 13 amžiuje. Kostromaus kunigaikštis Bazilius, ieškodamas atsparos prieš susdalę 1266 metais, vedė sritinio lietuvių kunigaikščio Vytauto dukterį. Glaudžiausius ryšius Lietuva užmesgė su Tvere – Daumantų pagrobtas ir į Rusiją atvežtas Gerdenio sūnus Andrius buvo pakreikštytas ir tapo tverės vyskupų, energingai vykdžiusių jos kunigaikščio Mykolo bažnytinę politiką. Jau dėka 1309 metais buvo iškelta byla Rusijos metropolitui Petrui, palaikančiam tveriais varžuvę Maskvą. Nors Andrius 1316 metais buvo priverstas pasitraukti į vienuolyną, jo veikla gerokai trukdė Maskvos kunigaikščiams totorių nužudyto 1318 metais Mykolo sūnus Demetrijus 1319 ar 1320 metais vedė Gedimino dukterį pakrikštytą Marijus vardu. Kadangi aukso orda palaikė šiek tiek silpnesnę Maskvą, Tverė pasirinko sąjungą su Gediminu. Lietuvos pozicijų stiprėjimas totorių kontroliuojamoje Rusijoje neliko betgarsių – 1315 metais totoriai puolė Lietuvą. Lietuva patyrė nuostolių, bet pats puolimas padėties nepakeitė. 1318 metais lietuvių pasiuntiniai lankėsi aukso ordo sostinėje Sarajuje. Nors ordos politikos šis demaršas nepakeitė, bet sudarė sąlygas praplėsti Lietuvos politikų akiratį, kurį pateko artimųjų rytų arealas. Hanui Uzbekui 1318-1321 metais kariaujant su Hulagidų Iranu, itin didelis žygis įvyko 1319 metais, Gediminui kažkiek atsilaisvino rankos pietuose. Kaip tik tuo metu, 1320 metais, Lietuva galutinai užvaldė Vitebską, o žemaičiai laimėjo medininkų mūšį. 14 amžiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje ir trečiąjį dešimtmetį Prie Lietuvos buvo galutinai prijungtos jos pietų kaiminės – Pinsko, Turovo ir Slutsko kunigaikštijus. Šie veiksmai buvo derinami su tikybinė politika. Be metropolijos įsteigimų, Gedvinaičiai taip pat rėmė Pinsko vienuolyną ir naudojusi aktyvę Turovo vyskupijos veiklą. Vitebsko prijungimas ir sąjunga su Tvere atvėrė kelią Lietuvos įtakai vidurio Rusijoje, ką jau šiek tiek buvo parengę ankstesni, nors ir nesėkmingi lietuvių antpoliai – 1239, 1248, 1263, 1285 metais.